hitza da gure lurra. Lurra hau ez da gure jabetza. Maiatzaren hogeita marrean, kutsabira ekimena bukatu zen seguran hogeita bederatzi mila kilometro eginda, laro gehi herri baino gehiagotatik pasata Euskal Herriar itzuli eginez baita diasporan ere eta Euskaldunen eunka amets kutsia batean bilduta. Ekimenaren amaieratik hilabete batzuk pasata peio arantzabalekin egon gara iparregoako kidea dena eta kutsabiraren sortzaietako bat ekimenaren bilana egiteko bilana oso aikorra da, ez, guretzat. Ez genuen espero, astapenean eukidu noi hartzuna edo eukiko zunik. Bueno, ekimen xume bezala hasi genuen, eh? hor e, iparragoak eta etxe paralizioak elkarlanean, eta egia esan, ba, bueno, joan zen eta handitzen, eta oso bilan positibo egiten dugu hau da. Sortu genitu helburu batzuk betetzeko eta helburu horiek bete ditu eta aixe beteak ere. Aurreko ostiralean kutsabiran zehar bildutako euskaldunen mezu eta amets guztiak Lazkaoko Beneditarren artxibategian jaso ziren. Kutsa eta amets hartzaiozen hitza da gure lurra olerkia berriz segurako turismo bulegoan jarri dira kusgai kutxabiraren arima galdu ez dadin. Eta gaur berriz Urruñako itsasmendi zineman bizi filmak zinemaldia antolatu dute eta bertan kutsabira herriz herri euskera oinarri dokumentala aurkeztuko dute. Guk nahi genuen eh, nunbaiten aurkeztu baldintza honetan eta e, eh, kutsabirari buruzko dokumentala. E, Amaia Renovales eta Iban Garziak egin dokumental bat, eta bueno, guk ikusi dugu, ez uste dugu ondo izlatzen dula bai nola sortu zen, bai zein izan zen astapeneko prozesu hori, eta gero itzulia bera ere, kutsak egin itzuli hori ondo izlatzen dala dokumentalean, ez? Eta bueno, gure aurkezpen mundiala edo egin nahi dugu azkenean mikrofestival moduko bat edo montatu dugu txasmendin. Dokumentalaren ekoizletako batekin egoteko aukera ere izan dugu, hain zuzen ere Amaia renovalesekin eta Amaia eta Iban Mondragon Unibertsitateko ikasleak dira eta gradu amaierako lan bezala kutsabiraren inguruko dokumental bat egitea erabaki zuten. Laon hau hartzeak ba kutsaren atzetik Euskal Herri osoari itzulia ematera eraman ditu eta itzuli horretan eta grabaketa hoietan zer nolako bizipenak izan dituzten azaldu dizkigu Amaia Renovales dokumentalaren zuzendarietako batek ba, egia esan, guretzako edo niretzako bentzat oso aberazgarria izan da, azkenian e, ba, Euskal Herri osotik eta diasporatik e, bain ba, bat tradizio eta ohitura desberdin dauzelako herri bakoitzean, ez? Eta zuk zure herrikoak ezagutzen dituz edo ingurukoak, baina e, mendik e, apur bat e, urrunduta norbera berritik gauza ba, asko aldatzen dira, ez? Baina mm, bada bai herri danak badakiela zerbait komunian, ez? Eta kasunetan ba euskera edo euskararen aldeko e, mugimendua eta lurraldetasuna. Eta hori ikustia herri zerri e, zelango indarra e, eh, batu dausen kutsabirak eta ba herri bakoitzean herritar guztien sentimenduak zelan azaleratu dien, ba izen da guretzako be eh, ba eh, oso polita eta eta emozionantia. Gaur arratsaldean Urruñako itsasmendi zineman izango dira Iban Garzia eta Amaia Renovales haien lana aurkezten haien emaitza plazaratzen eta zuzendari bezala aurkezte horrek zerrera egiten dien ere galdetu diegu hauek ikasleak bai dira eta zuzendari berri ere bai. Orain arte ekoizpen lanetan aritu dira eta hemendik aurrera erakusketa lanean ari beharko dute eta horrek ba zer dakarkien behaientzat galdetu diegu. Bai, ba niretzaro izango genuke dala bigarren etapa bat, ez? Eh, lehenengo etapa izan da eh, ba, dokumentala sortzia, e, eh, informatzea, e, ba, ibiltzea, kontaktuak egitea, izango izango, izan dala lan handi garantiena eh, eta gero oindator bigarren atala dala e, ba, emaitza ikustea, ez? Sorgenteak ikustea eta euren e, ba, erreakzioak. egia da, pues, hainbat e, pertsonak parregoako elkarteko kideek eta ba, dokumentalaia ikusi dutela eta haien iritzia ba, badakigula, baina azkenean e, sinema batera eta hain bastaki gainera em, sinema festival modu bat modukoa sortu dute eta guretzako hori da hitz nagusiago bat, ez? E, indartsuagoa ba, indartsuago bat eta esaten dugu, ba igual hemendik gure bidea az daitek eta ba, nor daki, ez? Eta eta hori guretzako be da, pero dugu guk egindako lanaz oin da disfrutatzea, ez? Oin da heltzen da disfrutatzeko momentua. Honekin batera bizi filmak zinemaldian ere beste bi filma izango dira tempraren guarpena, oian puertas eta idoia laidalga zuzendari gaztek eginikoa ere bai erronkariko emakumeen historia kontatzen duena eta periferiaren mugak Euskal Herriko periferian kokatuak dauden Euskaldunen egoera azaltzen duena, ekina izkorbe irati egibar eta irene zalduak eginikoa. Lehen bi filmak seiter dietan izango dira eta kutsabiraren dokumentala berriz sortzietan tartean zintzurra bustitzeko aukera edukiaz.